Thank you. Պարոն Վանյան, դուք այսօր Արցախյան ռայն ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Ուզում եմ խոսքս սկսեմ փոքր ինչ հերվից, այն որ խորհրդային տարիներին Մարտունին համարում էին հացահատիկի շտեմարան, առ այսօր պահպանվել է այդ խոսքը եւ գործով եւ խոսքով։ Այո, ճիշտ եք նկատել, եւ կար եւ մնում է Մարտունի շրջանը նույնը։ Հիմա կարող ենք փաստել, որ առավել բերք ենք ստանում, քան խորհրդային տարիներին էր։ Եթե հաշվի առնենք 16 թվականը, 16 թվականին մենք ունեցանք գերազանց ցուցանիշներ, որը չեր գրանցվել անգամ խորհրդային տարիներին։ Այսօր Արցախի հանրապետությունում սկսված է βέρքահավաքը։ Ձեզ մոտ ինչ վիճակ է տիրում ըս համայնքների։ Այսօրվա դրությամբ սկսված է գալու βέρքահավաքը։ Սկսել ենք նաև ծորինի βέρքահավաքը, որը դեռևս ծորինի βέρքահավաք կատարվել է ընդհանուր շատ քիչ 20 հեկտարի վրա, որի ստացել ենք հեկտարի միջինը 40 ցենտներից բերք, դա ծորինի մասին է իսկ Գարուբերգ հավաքը արդեն ընձվել է մոտ 2340 ամբողջյոթ հեկտար։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը 19 ցենտներ է։ Արդեն ծորենն էլ եք սկսել։ Ծորենը սկսել ենք։ Դա կապված է աշխարհագրական դիրքից, ինչու որովհետև դեռ հանրապետության ոչ բոլոր շրջաններում է սկսված չենք հասի միայն աշխարհագրական դիրքից, այլ կան սորտեր, որոնք հասունանում են շուտ։ Հենց գարու բերքահավաքից հետո մենք կարող ենք սկսել նաև ծորենի բերքահավաք։ Ահա, Պամբանյան, ավարտված է գարու բերքահավաքը։ Ոչ, դեռևս մոտ 40% ենք հավաքել, 35-ից 40%-ով։ Ունենք դերևս մոտ 3000 հեկտար գարուցան կատարածություններ։ Նշեցիք, որ 2016 թվականին գերազանց ցուցանիշներ է գրանցվել, ինչով է պայմանավորված։ Ավելի շատ են կապվում հողին, ավելի շատ են փորձում բացահայտել հողի գաղտնիքները։ Երկու փաստ կա, որի հետ ես կապում եմ այդ բերքահավաքի ցուցանիշները։ Առաջինը, որ մեր հողօգտագործողները արդեն իսկ իրապետում են հողի մշակությանը, Ավելի մեծ օգտագործողներ սկսել են նորմալ, կարելի ասել գերազանց մշակել հողը, ստանալ անջրտի պայմաններում գերազանց բերք։ Նույնիսկ անջրտի։ Անջրտի պայմաններում անցած տարի օրինակ ստացել են 50-ից 60 ցենտներ ծորենի բերք 1 հեկտարից։ Հաջորդը բնակելի մայական պայմաններն են, որոնք իհարկե հիշահող օգտագործողի եղան ավելի բարենպաստ։ 16 թվականի մասին է խոսքը։ Անընդհատ ասում ենք, կրկնում ենք, թերևս շատ հազվադեպ հաղորդում է լինում, որ եւ ես եւ զրուցակիցս չասենք, որ Արցախ ագրարային երկիր է, յուղատնտեսությունը ունի ռազմավարական մեծ նշանակություն, ասինքն այն, որ դարձյալ եկել է կյանքի փորձից, տարիների փորձից, Իսրայելի նման հզոր պետությունը, երբ այսօր շատերն են ձգտում գոնե մեկ անգամ այնտեղ բուժում ստանալ, գյուղատնտեսությունը գտնվում է բարձր որակի վրա։ Ինչ գնահատական կտայիք այսօր Արցախում եւ պետության աջակցության մասին եւ ֆերմերների ավելացման եւ ամեն ամեն ինչի մասին ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանը։ Վերջին տարիներին կառավարության կողմից, ինչպես նաեւ մեր կողմից կատարվում է առավելագույնը մեր օգտագործողներին ցույց տալով, որ պետք է պարտադիր կատարվի ցանկաշրջանություն։ Նաև այս տարին եւս սկսել ենք իրավես սևցելի մշակությունը, որը նաև նպաստում է բերքատվությանը։ Այսօր ադրությամբ կաթիլային համակարգի ենք անցնում, որը մեծ աջակցություն է ստանում կառավարության կողմից նույնպես պտղատու այգիների հիմնադրման գործում։ Ասենք համաձայն հայեցակարգի նոր պտղատու այգիների հիմնադրողներին եւ միջև 2 տարեկան պտղատու այգի ունեցողներին, եթե նրանք կաթիլային համակարգով են տեղադրում, 50% սուբսիդավորվում է պետության կողմից 50% դրամադրում է անտոկոս վարկի տեսքով 3 եւ ավելի տարեկան պտղատու այգիներ ունեցողներին անտոկոս վարկի տեսքով հետագայում մարման պայմանով նաև այդ նույնը վերաբերում է ծխախոտագործներին։ Ծխախոտագործներին նույնպես դրամադրում են նույն տարբերակով, ասենք 50% սուբսիդավորելով, 50% անտոկոս վարկով։ Եվ դա հենց այնպես չի, որ մեր շրջանում այսօր ադրությամբ ունենք ծխախոտի մոտ 60 հեկտար կաթիլային նորություն է։ Նորություն չէ մեր համար։ Անցած տարի էլ մենք դեռ ավելին ունեինք շրջանում, նորություն կարող ունենք մնացած շրջանների համար։ Մեր մոտ սա ավելի գերազանցում է մնացել։ Իդեպ դուք նաև որոշ տեղեկություններ հաղորդեցիք իմ հաջորդ հարցի հետ կապված, դա վերաբերում է Կաթիլային համակարգին, ինչու որովհետև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի վերջին մարաթոնը հենց նպատակը դա էր։ Արդյոք նյութականը Արցախ հասավ։ Ծրագիրը նույնպես կյանքի կոչվեց։ Արդեն իսկ, ասենք նախնական պլանով, եթե Արցախի հանրապետությունը պետք է փորվի 37 արտեզյան ժողով 30-ը նախատեսված է մարտունու շրջանում, որը գերազանցում է բոլոր ժամանակները, թե խորհրդային, թե մեր հետ պատերազմյա շրջանը։ Այսօր ադրությամբ իսկ փորված է 5 ժողովներ, որտեղ արգա է բավարար քանակի ջուր, որման աշխատանքները ընթանում են նաև 5-ում։ Շուտով կունենանք բազմաթիվ արտեզյան ջրհորներ, կգումարվի մեր այն 29 արտեզյան ջրհորներին, որոնք օգտագործում են այսօր շրջանում։ Պարոն Վանյան, ավելանում է մշակաբույսերի ցանկը արդյոք ձեզ մոտ Մարտունիում։ Եթե համեմատելու լինենք, ասենք 16-17 թվականները, կարելի է ասել համարյա թե մենակ ոչ թե տեսակներն է տարբեր, այլ քանակի տարբերություն կա, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավելի։ Իսկ մշակաբույսերը արդեն իսկ 15 թվականից սկսած բավարար մշակություն է կատարում։ Օրինակ ինչ նոր մշակաբույսի անուն կարող եք տալ, որ նորություն լինի նորություն չկա տենց որ ասենք նորությունը որն է ասենք ծխախոտը զբաղվում ենք արդեն 4-րդ տարին է հնդկացորեն ունենք ոլոր սիսետ lobby կտվհատ։ Այսօրվա դրությամբ Գառնանացանի մեծ տարածքները կապված է կտվհատի հետ, մոտ 1400 հեկտարի վրա։ Դերևս հազիվ գտնվի այնպիսի շրջան, որ չհամագործակցի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի հետ, իհարկե բերքի իրացման հարցում, ինչպես է գյուղբաժնի վարիչը կարևորում այդ հանգամանքը, այդ ընկերությունը, այդ գործակցությունը հիմնադրամի հետ։ Արդեն 7-րդ տարին է շրջանում գործում է հիմնադրամի պահեստը հենց Մարտունի քաղաքամերձում ֆերմայի նախքին 4 տարի, այսինքն նախքին ֆերմայի տարածքում մեկ պահ էստեր գործում, այսօր ադրությամբ մոտորերս արդեն կբացվի եւս երկուսը, գարու եւ ծորենի համար 3 պահ էստերն է կգործեն ընդհանուր, բայց մեկ տեղամասում։ Սա մեծ օգնություն է մեր օգտագործողներին, քանի որ միջև պահեստների գործերը մարդիկ չգիտեին էլ ուր տանեին եւ ուր հասցնեին, թե ասինք Իվանյան, թե Ալարավասները, թե Շուշի պահեստները, որը մեծ դժվարություններ առաջացնում։ Ես կհրաչարկեի, որպեսզի գործեր նաեւ Ֆիզուլիի տարածքում մեր պահեստները տարածքները, որտեղ այդ տարածքում ունենք նաև բավականին ցանկ հատարացումներ եւ այդ պայստից օգտվում է ոչ միայն Մարտունու շրջանը, նաև Հադրութի շրջանը առաջարկում եք այսօր միայն գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի միջոցով, թե երբևէ բարձրացրել եք այդ հարցը։ Անցած տարիներին գործում էր, ուղղակի այս տարի չկա։ Բանվանյան տեխնիկայի հարցով ինչ կարող եք ասել։ Տեխնիկայի հարցով ասենք, որ վերք հավաք եկված շրջանում գրանցված է 98 հացերահատիկը հալա կոմբայներից այսօր ադրությամբ սարքին վիճակում է 81-ը։ Եթե հաշվենք մեր ցանկատարածությունները եւ կոմբայների քանակը ընդհանուր 1 կոմբայնի բերքահավաք ընկնում է մոտ 160 հեկտար, որը այդքան էլ մեծ թիվ չի։ Ուղղակի մեր օգտագործողներն է այսպիսի մի բան, որ ես հոս օրոզում եմ բերքահավաք կատարեմ, պետք է պարտադիր կատարվի, որը իհարկե բոլորս հասկանալով, որ աննարին։ Իհարկե հասկանում ենք բնակելի մայական պայմանները բարենպաստ չեն, վտանգ կա հրդեհից, բայց Հարկեմ համարամ նշել նաև որ հակարդային միջոցառումները բոլորը կատարված է, ինչպես հրշեջ փրկար մեքենաները հերթապահությունում են, ինչպես մեր տրակտորները եւ համայնքներից հերթապահությունը արդեն քանի օր է իրականացվում է, այդպիսի վտանգ ես կարծում եմ մենք վիճակի կլինենք, եթե Աստվածաշանի հրդեհը լինի մարել այդ դերը եւ ոնց չհասցվի։ Պարոն Վանյան, բնության արհավիրք կարելի է անվանել հենց 3 տեղի ունեցած դաժան կարկոտը մայրաքաղաքում, հանրապետության մի շարք շրջաններում, ի՞նչ կապերի մեջ եք բնության հետ։ Կարկոտը մեր շրջանում արձանագրվել է 4 համայնքներում, Նինգի, Մուշկապատ, Նինգի մի քիչ ավելի խոշոր են կարկուտը, իսկ մնացած համայնքներում փոքր համեմատական, բայց ասեմ, որ մեզ արդեն այդ կարկուտը վնասել էր դեռևս մայիս ամսում, վնասելու բաներ չկար, ասենք 5-ի համակի եթե ասենք երկու անգամ արդեն կարգը տահարվել է։ Հիմնականում վնասը հասցվել է տնամերձերում գտնվող բանջար բոստանային կուլտուրաների, ինչպես նաև բերքատու ծառերի մեծ թութը արդեն հասել էր պիտի հավաքեին, դա արդեն չկա։ Պաուղին մեծ վնաս չի հասցվել, մեկ էլ վնաս է հասցվել գարուցան կատարածություններին, առավել այսպես կոչված ֆիզուլի, հայվանդի տարածքներին